salatu və salamu alə əməllə nəbiyyə və əmə bə. Salamu aleykum, rəhmətullah və rəkət. Və elhamdülillah, yəni, e, qismət oldu, görüşdik. E, ümumiyyətlə, Allah şükür edən ə, e, məsələlər çoxdur. Şükür edirik ki, Allah subhanətlə bizi ən birinci müsəlman etdi. Sonra həmçinin şükür edirik ki, yəni sələfin yolunda etdi. Yəni sələfin yolunda olmaq özü şükrə ehtiyacı var. Xüsusən də görürsən ətrafı, əhatə eləyən bizi fikirləri, əməlləri, yəni şirk olub tovhid, tovhidsə olub yad bir dənə, qərib bir dənə şey, Bəlkə də şirk deyirlər tohidə. Yəni, bir də olub sünnə, sünnə olub, yəni bir də qərib olub. Və belə, necə ki, cəmiyyətdə də görürsən, kişilər sırğalı olub indi və qadınlar da baş açma olmur. Ona görə hər şey dəyişib biraz. Və təbii ki, <coughs> əsas məsələlərdən hansı ki, hamımızın boynundadır o Allah subhanətə ona dəvət eləməkdir. Çünki ən gözəl söz dəvət edən sözüdür. Allah subhanətə alə buyurur ki, məyər Allah yoluna çağıranın insanın sözündən gözəl sözü varmı? Və salih əməl sahibinin sözündən və xüsusən də demək ki, mən müsəlmanam, ondan gözəl bir əməl varmı? Xeyr. Ona görə qardaşlar, yəni bu din hamımız üçündür, hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Və din də başlayır təbii ki evdən. Yəni ev dinin əsasıdır. Əleyhissalam dəvətin əsasıdır. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görürük birinci evindən başladı. Allah Subhanahu taala da buyurur ki: Və ənsəl əşirət qəl əqrabin. Yəni, birinci yaxınlarından başdakına. Zövcədir, övladdır, qardaşdır, atadır, anadır və s. Yəni, bacardığı eləməlisən. Və lakin, görürsən, hərdən evdə də sən qəbul eləməyənlər olur. Bu da təbiidir. Çünki cəmiyyət xurafat doludur və sən elə bilmə ki, tez zamanda xurafatın içində, bu xurafatın içində yaşayanlar sənə təsdiqləyəcək. Ona vaxt lazımdır. Biz görürük Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq Əbu Talib Əbu Talib baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əmisi idi və çox kömək edirdi ona və böyük rolu var idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkədə yaşamağına. Çünki o öləndən sonra artıq ə, e, çox qala bilmədi. Ona görə, lakin buna baxmayaraq ə, e, qəbul eləmədi Əbu Talib. Ona görə Allah Subhanahu taala nazil oldu ki, çox həris idi ki, desin la ilahe illallah. Allah Subhanahu taala buyurdu ki, sən insanlara hidayət vermirsən, mən insanlara hidayət verəm. Mən bilirəm kim hidayətə layiqdir. Ona görə Əbu Talib öləndə əlini çağırdı. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Ömər bin Xattabın qaynatasın. Dedi ki, apar, bastır, iyi verməsin. Əbu Talib üçün onu göstərir ki, kafirdir Əli. E, Əbu Talib kafirdir. Yəni, Əli bin Əbi Talib atası, kafir kimi öldü. Həmçin gəlib hədisdə ki, cənnət cəhənnəmin ən yüngül əzabı on olacaq. Közü qoysa ayağının altına, başı, beyni qaynayacaq. Bu, təbii ki, fikir versən, yəni, söhbət gedir ki, insanın hərdən yaxını görsən, qəbul etmir. Hansı ki, bir evdə yaşayırsan. Lakin səbirlə, əxlaqla, ədəblə. Və dəvət də qardaşlar bir dənə deməklə deyil. Dəvət həmçinin əxlaqlandır. Münasibətlə, insanlarla münasibət. Məsələn, təbii ki, zövcə ilə münasibət. Necə ki, zövcə ərinin sözünü qulaq asmalıdır, tab olmalıdır ona, as olmayan məsələlərdə. Evin sirini saxlamalıdır. Həmçinin zövc kişi də öz qadına yaxşı baxmalıdır. Yaxşı münasibət qurmalıdır. Bu məsələdə biraz, görsən, e, şikayətlər çox olur. Münasibət. Bəli, olur məsələlər. Olur məsələlər ki, xoşuma gəlmir. Ancaq gör nə qədər məsələlər var ki, yaxşı məsələlər. Sən baxır, sən paltarı yuyur, sən uşaqlara baxır. Yəni, bu özü hörmətə layiqdir. Başqa məsələlərdə yaxşı münasibətlə, ə, e, tövsiyənlə, nəsiyyətlərlə, Allah subhanətə dua etmə, etməklə və s. Ancaq belə etmək olur. Ona görə evdə münasibət mühümdür. Evdə münasibət mühümdür. Çünki dəvətin həmçində Allah subhanətə dəvətə bərəkət verir. Çünki fikir ver Peyğəmbər sallallahu əleyhi evinə hamısı ibadətə gəlmişdi. Əgər biri olmasaydı, Qureyş bəhanə gətirəcəkdi onu. Desə daha sən ged birinci evdəkilərini dəvət edə. Hələ hey axtarırdılar ki, bəhanə axtarsınlar. İstəyirdilər demək yalançı, xain, sadə deyə bilmirdilər. Çünki xain deyildi. Hətta özləri gətirib əmanətlərini qoyurdular onun evində. Əmin idi. Ona görə elə dəqiq hamı inanırdı ona. Ona görə dedi ki, desəm ki, dağın arxasından qoşun gəlir, inan, təsdiqlərsiz məni. Dedilər, həm təsdiqlər, səni inanırıq, sən heç vaxt yalan danışmamısan. Deyəndə ki, vəh gəlir mənə, inanmadılar. Qabulləmirdilər təkəbürlüklərlə. Həm Məkkə pil, indiki pillərə oxşayan bir yer idi. Qureyş üçün. Orada nəzir qutlağı var idi. Yəni, oran nəzir qutlağından dolanırdılar bunlar. Qureyş. Ona görə quru eşq tərifləmirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi dediyi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi dediyinə baxmayaraq yenə müsəlmanlar müsəlman kimi gələcəkdilər, Allah şərik qoşmayacaqdılar, lakin gəlib azalacaqdı. Həmçinin e, onların şərəfinə təsir edəcəkdi. Aydındır? Və s. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi fikir verin, dəvəti necə yayırdı. Ən birinci yaxınına başladı, sonra evdə münasibət, zövcə ilə münasibət. Xədicə, baxmayaraq, radiyallahu anhə, dünyasını dəyişmişdi, lakin Peyğəmbər əsası qəlbində həmişə var idi. Və Ayşə radiyallahu anhə hərdən qısqanırdı ona görə ki, hərdən deyirdi, yadında dələm. Peyğəmbər əsası tərif edirdi Xədicəni, həncə Ayşə, Ayşə üçün də deyirdi ki, sən də yeməkdə elə bil ki, dostsan, yəni sənsiz yeməyin dadı yoxdur. Yəni, biz görürük Peyğəmbər salsın münasibətin zövcələrlə, həmçinin övladla məsuliyyət daşımaq. Biz əlhamdülillah e, elə fikirləşirik ki, məscid bağlanıb qutardı. Sila basmasınlar. Əlhamdülillah dəvət var, dəvətimiz gedir. Sadəcə düzdür, biraz metod dəyişib ola bilsin, amma dəvət əlhamdülillah gedir. Zəifləmək lazım deyil. Düz indi daha o vaxt kimi daha belə məqamlar yoxdur, dərs verək və s. Çünki fikir verirsin, meçiddə düşməni çox idi. Yəni bəzi məmurlar, sonra başqaları, firqələr meçidimizi istəmirdilər. Ona görə hərdən görürsən, bəzi məmurlar görürsən, özləri çıxardırdılar adamlar. Bəzən də görürdülər, biri nəsə danışır, lakin toxunmurdular. Ne üçün? Çünki Görürlər ki, bunu gecə, gündüz, işi, əleyhissalam, işi güzələ məscidlə idi. Ona görə müəyyən qədər məscid sərf edirdi ki, məsciddə, yəni, cəmatı gəlini, gəliri azaltsın, cəmatın gəlişini. Ona görə görürsən, biri çıxırdı, deyirdi, ah, uşaqlar mən tapdım, sən raketli bir dənə projum var imiş, onu qamət deməyibsə, qamət haqqı deməyib, Görürsən, 500 nəfər getdi Purcun dalınca. Beş nəfər də necə gedirdi, itir də. Çoxsu çıxırdı dindən, 5-6-sı qalırdı o da gedib çürməyə və vəsələr bilmirlər nə edirlər. Sonra görürdülər ki, beş, boş, bir tort idi böyük, bir hissə gedmişdi, bura yenə doldu. Sonra ya birini çıxardırdılar, ya özü gəlirdi, yenə toxumurdular, gördülər, meçid dəli nə danışırlar. Yaxşıdır. O da deyirdi, ələ, sən demə, uşaqlar, bir dənə də şurf var imiş, qanun sizə haqqı gizlədirmiş, demirmiş. 500 nəfər bu şurfun dancı getdi. Və belə. Ki, atır belə davam edirdi və sonunda da görürsünüz, belə oldu. Əlhamdülillah, meçid olsa da, olmasa da dəvət gedir. Yəni, heç üzülmək lazım deyil. Sadəcə düz deyil. Belə ab-hava düzdür, müxaliflərə təsirdir, e, xeyrinədir. Həm qardaşları çaşdırmaq üçün. Məsələn, əsasən nə deyir? Bir neçə dənə şübhələrdir. Atırlar ortaya. Bəzi qardaşlar görürsən gedir o söhbətə və ya bəzi qardaşlar bəzi məsələ normal baxır, ancaq əslində üçün problemdir. Yəni ona görə həmişə soruşma lazımdır qardaşlardan. Əlhəm də bilən qardaşlar var. Yəni təmasda olmaq həmişə çağırın belə. Ayda heç olmasa bir dəfə, heç olmaz. Ayda lap bir dəfə olsun. Gündə olmasa da, həftədə olmasa da, ayda heç olmasa bir dəfə olsun belə. Gəlib heç olmasa bir dəfə yadınızda salsın. Orası da bu şeylər eşilmişsiniz. Məndən də yaxşı bir soğuk üçün. Lakin təkrar da elhamdülillah. Həm özüm üçün təkrarda, həm sənin üçün. Yəni faydalanırıq. Həm də, də belə, həmçin belə məclisdə insana imanla da təsir edir biraz. Möhkənləməyinə, artmağına. Çünki belə məclislər azdır. Ona görə. Və əsas məsələ nədir, qardaşlar? O əsas şübhələr, o neysə, cihad, neysə, darül küfür, neysə, namaz qılmayan məsələsi, ət məsələsi, yəni, sonra tağut, sonra 5-6 dənə bunlar da qıtardır. Bununla qardı məsələ. Cihad məsələsi, qardaşlar, var planda əlhamdülillah ə, e, biz bilirik ki, ə, e, cihad ən əfsəl əməllərdəndir. Lakin biz bilirik ki, cihadın növləri var. Biz bilirik şəriət cihadı necə deyir. Əlhamdülillah cihad mövzusu kim oxumaq istəyir? Hər bir fiqh kitabında yazılıb. Elə ki, fiqh kitabları fikir ölçüsü tərtiblə başlayır. Başlayır, ən birinci fiqh kitabları başlayır. Məsələn, suların növlərindən sonra dəstəma, təyəmmüm, qüsül, sonra namaz, İslamın 5 şərti, sonra gəlir miras və s. Sonra gəlir, məsələn, kəbin, talaq və s. Sonra gəlir cihad. Əlhəmdülə, hər şey yazılıb orada. Nə vaxt edilir, etmək olar, nə vaxt etmək olmaz, necə edilir, kiminlə edilir, hansı şərtlərlə edilir, necə olsa edin. Əlhəmdülə. Lakin indi nədir? Kimsə məsələn hansı ölkədə qalxır, müstəqillik istəyir, alınmır, sonra bunu çevirir ki, gör ki, bu İslam dövləti istəyirmiş və belə cəlb olunur cavanlar ora və heç nə də uda da bilmirlər, heç nə uda da bilməyəcəklər və nəticə nə olur? Nə qədər insanlar ölür, nə qədər insanlar, qadınlar dolu qalır, nə qədər uşaqlar valideynsiz qalır, Zərər nəinki ora olur, hətta qonşu ölkələrdə olur. Qonşu ölkələrdə. Çünki siz, biz etiraf eləməliyik ki, bu fitnələrdən hansı ki, baş verir, bizdə də təsirdir. Bizdə təsirdir. Görürsən, dəvətə təsirdir, cavanların bəzilən dindən çıxmağına təsirdir, e, o cürbəcür radikal səhv, sərt fikirlərə düşməyinə təsir edir. Həmçinin başqa yerlərdə bəhanə olur ki, məscidləri bağlamaq və s. gör ki, burada ancaq terroristlər artır. Yəni, İslamdan yaxşı surət yaranmır. Düzdür, görürsən, bəzən allatmaq üçün getirirlər, məsələn, bəzi alimlərin fətvalarını. Deyir ki, bəs onda bax da, bax, bax, bax, filan alim belə deyir, bəs nə deyirsən haqqa? Haqqını heç gizlətsən. Subhanallah, haqqı heç gizlətsən. Sadəcə məsələni bilmirlər. Fikri məsələdir, cihad məsələsi, fikri məsələsi. Fiqh məsələsində də çox məsələlərdə elə məsələ yoxdur ki, orada 3-4 dənə rəy olmasın. Lakin baxmalar hansı möhtəbərdir. Bəzi alimlər hətta kimsə desə ki, hardasa cihad var, o demək deyil, ona getmək lazımdır. Hətta Cibrin, baxım Allah, deyir ki, bəzi yerdə var, ancaq getmək 3 dənə şərtləndir. Əgər dövlət mani olmursa, əgər valideyn icazə verirsə, əgər dəvətə zərər gətirməyəcəksən. Hələ bu əgər varsa. Və biz cihazı inkar eləmirik, əlhamdülillah. Ola bilər, bəzi yerdə olsun, e. Məsələn, heç kəs demir ki, sən evində oturmursan, sənə gəlirlər, düşmənlər təcavüz eləmək istəyirlər, və sən heç nə, duyan dur günə. Yəni, gözlə, duyan, yəni, valideyn icazı verəcək, zəng eləyim sonra. Hələ heç kəs demir. Onda bacardığın qədər özünü qoruy. Ancaq o, hansı ki, partizan hərəkətləri var, fitnə eləyib qaçırlar dağlara özləri üçün, o, o hərəkətlər cihad dövrəsində. Fitnə də hələ belə döyüşlərdir, fitnə də heç nəyə nail olmayacaq elə olar, heç nəyə. Çünki Allah subhanətələ nə deyil? Allah subhanətələ deyil ki, siz mənə kömək eləyin, mən də sizə kömək eləyəcəm. Namaz Allaha köməkdir. Lakin mən namazı necə gəldi qılsam, Allah kömək edənlərdən sayılmayacam. Nə vaxt sayılacam Allah kömək edənlərdən? Nə vaxt şəriətə görə mənim namazım düz olsa, mən gəlib qüsursuz namaz qılsam, namazım batildir. Dastamasız qılsam, batildir. Deyir kimi? Çünki şəriət deyən kimi gelmədim. Cihad da həmçinin şəriət kimi, bir namaz kimi, oruç kimi, həc kimi ibadətdir. Sən əgər suhuru zöhrdə eləsən, baxmayaraq lab gələn zöhrəcən, Sən orucun batildir, şəriət saymır. Nə olsun susursan, özünü e, şəhvətdən müəyyən bir müddət çəkindirirsən, yeməkdən, içməkdən. Sən şəriət deyən kimi eləmədin. Nə olub biz namazdır, orucdur və s. bütün ibadətlərdə şəriət necə deyib, eləyirik, baxsan birdən bir dənə belə olsa, ha, batildir, qəzasını tocu. Cihadsa şərt yoxdur heç nə. Cihad necə gəldidir? Kim biri dəlliyi tutur, nəsə güllə atır, aranı qızışdırır, Ha, cihadı kömək eləmirsən, qutardı. Sən kafirsən və qorxaqsan və ya harasa işləyirsən və s. Bunlar hamısı, qardaşlar, elmsizliyin nəticəsindədir. Əlhamdülillah, cihad var və biz görürük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə ayəsidir. Furqan 52. Allah subhanətə buyurur ki, onlarla böyük cihad apar. Məkkədə cihad var idi, qardaşlar. Hı? Bəs ayə var axı. Quran vasitəsilə. Həm, Quranla. Dəvətlə. Özü böyük cihad adlandırırlar. Mədənədəki cihadları həm böyük. Böyük cihad adlandırmıyor. Deməli, dəvət özü cihaddır. Nəfslə özü və qalib kəlmə öz nəfsi və cihaddır. İndi nəfsi cihaddan danışırsan, gülürlər. Özü olarlar, hə, gülümsürlər, bir tər gülümsürlər. Hə, ona baxın, ona baxın. <laughs> Böyük kimi kişidir də, yəni bu cəfakeşdir dinin, müsəlmanların. Biz oturmuşuq, nəfsi caddan danışırıq, namazdan. Namaz heç nədir bunun qəlbində. Rasul salsan gecələr də ayaqlar şişərdir. Ayşə radiyallahu anh deyirdi ki, ya Rasulullah, bəs ə, e, Allah subhanətə alə sənin keçmiş gələcək günahları yuyub, yəni belə ibadət edirsən, deyirdi, istəməzsəm ki, şükür edən qullardan olum. İndi isə namazdan da açıq, səni görürlər, hə, filan, namaz. Subhanallah, lazım. Namaz, başqa ibadətlər. Hamısı qəlblərində ölür. Birinin problemi tağutdur, oruçun da problemi cihad. Belə olmaz, bu səhvdir. Bu səhvdir. Elhamdülillah biz hansısa partiya deyilik, hansısa bir hərəkat deyilik. Biz belə şeylərin əleyhinəyik. Elhamdülillah bizim üçün sələfin yolu var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərin və kim olan yolundadır. Təbiinlər gedir, sonra alimlərimiz gedir. Əbu Hanifə, Şafi, Malik, Əhməd rahimehumullah. Və sonra kim o yoldadır, elhamdülillah. Lakin bizdə qayda var. Biz deyirik, məsum ancaq peyğəmbərlərdir. Biz ancaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm götürürük. Yəni məsum odur. Yəni günahsız. Yəni onlar hər şey götürmək olar. Hər şey. Ona görə sahabələrdən biri yazırdı. Peyğəmbər sallallahu nə deyir? Sahabələr ona dedilər ki, "Vəs hər şey yazmada birdən qəzəblənər, halında olar." Gəlib deyir, soruşdum Rasul sallallahu əleyhi və səlləmdən ki, "Ya Rasulullah, bəs belə deyirlər." Dedi, "Vallahi bu ağza haqqdan başqa heç çıxmır." Amma qeyrisi isə yox. Yəni Abu Bakr yox. Ömər yox, Osman yox, Əli yox. O ki qaldı başqaları. Olan da iştihadı olub. Bəzilə məqbuldur, bəzilə yox. Elhamdülillah, onlar bizim ailələrimiz də Abu Hanifə, Malik, Əhməd, Şafi və başqaları. Cəfəri Sadiq və başqaları. Cəfəri Sadiq də bizim alimlərimizin ən böyüklərindən biridir. Çünki obrikilər özləri deyir ki, Bəs Əbu Hanifə, sizin imamlar, Əbu Hanifə Əhməd Malik olan tələbəsi olub. Deyirəm, əlhamdülillah. Dəlildir ki, Cəfər Sadır əhl-i sünnədir. o dəlildir ki, Cəfər Sadır əhl-i sünnədir, əlhamdülillah. Əgər Cəfər Sadır deməli, onlar Cəfər Sadır öyrədiblər onları. Hələ namaz qılın, belə elə, əlhamdülillah. Amma yerə qardaşlar, yəni əlhamdülillah bizdə aydındır hər şey. Həm təqiyyən zada aynı, və s. və s. Və elhamdülillah yolumuz aydındır. Rasul salsın yolu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi öz yolun vəsfləyəndə deyir ki, mənim yolumun e, gecəsi gündüz kimidir. Təsəvvür et, gündüzü necədir? Ona görə elhamdülillah sadəcə qardaşlar gərək elmi tələb eləməyi davam etməlidirlər. İndi düz zeybələ dərslər olmasa da təzə disklər çıxır, təzə dərslər çıxır. Elhamdülillah bu yaxınlarda İslamdan çıxardan 10 dənə məsələni qutardım təzədən dəvdə oxuduq. 5-6 nəfərlə qardaşlarla yazılıb. Sələ o bilsin, sizə verənəm, yarışırsan olsa. Xüsusən bu məsələlərə toxunuram. O ət məsələsinə toxunuram. O da məşhurdur. Ha, toyuq istəyib, dana və s. qoyun. Ət məsələsi qardaşlar, müxtəsər Quranda 3 dənə məsələ, məsələdir bu barədə. Bir ayədə deyir ki, adı bitsi, Allah, Allahın adı çəkilməyən heyvanları yeməyin. Bir ayda deyir ki, bütlərə kəsilən heyvanları yeməyin. Bir ayda deyir ki, bu da axırıncıdır. Aydındır maidə. Deyir ki, əhli kitabın kəsdiyi heyvanlar sağlar. Aydın o axırıncı ya. Lakin biz bilirik ki, subhanallah, biz bilirik ki, əhli kitab Bismillah demir. Və lakin şəriətimiz bizə icazə verir. Lakin bütpərəslərə icazə verməyib. Səbəb də odur ki, əhli kitab bütpərəslərdən fərqlənir. Baxmayın, ikisi də kafirdir. Çünki əhli kitabda kitab gəlib, peyğəmbər gəlib. Baxmayaraq, onlar dəyişəndən sonra da, lakin gəlib olaraq. Amma o birisləri heç də gəlməyib. Ona görə, ona görə bu məsələdə lazımdır ölkələrinə gedmək, axtarmaq və s. Ümumən yanaşma lazımdır, ümumən. Məsələn, biz bilirik ki, bəli, gözünlə görsün, hətta müsəlman. Bismillah deməsi kimə? Hə. Düzdür, indi ixtilaf var fikri məsələdə, birdən yadından çıxırsa. Deyəndir, kəsəndə yadından çıxdı. Lakin, amma deyəndir bu. Onda heç olmaz, yemək olar. Amma bu deyən deyil. Kəsəndə də demir. O yemə. Amma gözünlə görməmsənsə, məsələ icazələdir, icazə qalıb. Məndə çox arkadaşlar sonra rafsi birdən kəssə, rafsi kəssə, baxırsan rafsiyə də, əgər sahabiləri söyürsə, deyir ki, Peyğəmbər salsam, yoldaşları əxlaqsız sözlər deyir onlara qarşı, hə? Ondan alma. Əgər yox, söymürsə sahabiləri, Peyğəmbər salsam, zövcələrini toxunmur, və s. Əgər başqa yerdə yoxsa, heç olmaz. Yəni, bilirik ki, şiyənə rafisinin arasında fərq var. Şiyə ayrı şeydir, rafisi isə ayrı zamanı. Yəni, şiyə əhlüsünə yaxındır. Aydındır, rafisi isə yox. Çox uzadır, çox. Ona görə Peyğəmbər salsan, kifayət ki, Rasul salsan zövcələn, fən eləmək. Ayşə radiyallahu anhəyə. Baxmayaraq, Nur surəsi 10-cu ayədən 26-cı ayədən Allah subhanətə Allah Ayşə barədə nazil edib və deyir ki, təftənizdir. Və kim ki ona nəsə desə münafiqdir. Onunca münafiqlər eləyər. Yəni. Və mən o adamdan təəccüblənirəm ki, utanmır Rasul Sansa ailəsindən danışır. Belə şey. Özdə ayə nazılı olub, təzir təmizdir. Yəni, Rasul Sansa ailəsində oxumaq olar. Rasul salsan ailəsini toxunmaq, özünə toxunmaqdır. Və sən elə fikirləşsən qiyamət günü hovuzuna yaxınlaşanda sənə deyəcəyəm, maşallah, nə qədər söyürdün yoldaşlarıma, ala bir dənə stəkan et, su içkinə. Hələ sənə deyəcək, şək yoxdur ki, sən o mələklər o ki, qovacaq ya, onlardansan. Rasul salsan ailəsini toxunmaq olmaz. Peyğəmbər salsan dostlarını toxunmaq olmaz. Abu Bakırdır, Ömərdir, Osmandır, Əlidir. Elhamdülillah Əli ibn Əbi Talibin uşaqlarının adı Abu Bakır, Osman, Əli, Ömər. Hüseynin uşaqlarının adı Abu Bakır, Osman, Əli, Ömər. Həsənin uşaqlarının adı Əbu Bakır, Ömər, Osman, Ayşə, Tayyir. Bunlar göstərir ki, hamısı əlhamdülillah. Çünki sən aydındır ki, hər bir insan birini xoşlamasa onu uşaq üçün qoymaz. Heç vaxt. Və təsəvvürlə, Bunlar elə danışırlar ki, gör ki, bu gəldi, Ömər gəldi, bir dənə təpi vurdu qapıya, qapı da bir dəmirdən idi o vaxtı. Fatıma radiyallahu anhə gör ki, qapını açmağa gedirdi. Əli bin Əbi Talib oturmuşdu. Bir dənə qoydu qapıya, Fatıma radiyallahu anhə qaldı qapısının yazının arasında. Ömər də sənimə kabboymuş, ipi belə şeylib atdı Əli bin Əbi Talibin e, başına və başladı sürütləməyə. Deyirəm, Əli bin Əbi Talib nə edir? Diləcə oturub baxırdı. Hə. Yəni, ağıl bunu qəbul edir. Əli bin Əbi Talib uydurulmuş nəhsül vəla heç olmaz, var. Uydurulmuşdur, heç olmaz. Orada deyir ki, əgər haqq bir tərəfdə olsa, dünyanın kişilər başqa tərəfdə, mən haqqı deyirəm. Belə adam, belə adam, bunun yoldaşından belə hə, haqqı sabirlər. Bu da oturub qırağda tamaşa eləyir. Deyir, yox, demişdi ki, Peyyambar salsı 30 il qılınc qaldırma. Necə yan qılınc qaldırma? Abbakrın vaxtında hələ qabaqda idi döyüşənlərin. Ömərin vaxtında, Osmanın vaxtında hələ qabaqda döyüşürdü. Sonra da necə bu qapını vurub bunu yollaşın əzə, o quzun verdi ona bu kursumi. Ağıl var. Necə yan bu kursumi verdilər ona? Həm o kursum da Abdullah dünyaya gətirdi Ömər ibn Xattabdan, radiyallahu anh. Ona görə qardaşlar, yəni düzgün əqidənə düzgün ağıl həmişə din düz gəlir. Əgər nəsə düzgün gəlmirsə, deməli, hansındasa səhv var. Əlhamdülillah, biz sahabələri sevirik. Əhl-i beyti sevirik. Əhl-i beyti şeylərdən də çox sevirik. Əlhamdülillah. Və İbn-i Teymiyyə deyir, rahiməllah, bu bizim əqidəmizin əsaslarından biridir, əhl-i beyti sevməkdir. Biz deyək ki, Cəfəri Sadıqı sevirik, Cəfərin Sadıqın qardaşını da sevirik, bacısını da sevirik, deyirik, onlar da əhl-i beytdir. Əlhamdülillah, bizdə əhl-i beytdə say yoxdur, genişdir. Say yoxdur bizdə. Ona görə, qardaşlar, bir də çalışın ə, e, əsas da bir-birisinin münasibətlər. Çalışın şeytana girməsin. Olur hərdən bəzi şeylər çalışma lazımdır. Xüsusən yaşlılara və hörmət eləmək. Məsələn, cavanlardır. Məsələn, özündən yaşlıca hörmət eləmək lazımdır. Məsələn, həmçinin indi bəzi qardaşlarda maşın var, bəzi qardaşlarda maşın yoxdur. Avtobusu minirlər, metro minirlər. Zad orada məsələn yer verməyi, zad cəmaata kömək eləməyi. Bilginən ki, danışmasonda o artıq elhamdülillah dəvətdir. Dəvət bilən sözlə yox, hərəkətlə də olur. Əlhamdülillah görsə ki, məsələn, qalxdım məsələn, əlhamdülillah yer verdim. Dəvətdir. Belə cəmatımızı əlindən tutatsa yavaş-yavaş dinimizi başlayacaq. Əsas da nədir? Şirkdən uzaq eləmək üçün. Çünki şirkən böyük günahdır. Şirk də nədir? İbadətdə nə isə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək. Məsələn, dua ibadətdir. Sən desən ki, ey filan kəsəmi, Ey flankət getdi. Bəs kömək elə mənə. O şirkdir. Çünki nə üçün? Dua ibadət taxı. Sən ibadəti Allaha yox, Allahdan qeyrisini sərf elədin. Şirk alın. Ona görə istəyəndə Allahdan istə. Sıxanda Allaha sıxın. Allah kifayətdir. Aydın qardaşlar, Allah subhanallah bizə işin faydanlardan etsin və bizi sələfin və onlar fəhmində sabit etsin. Salamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu. İnşallah, sual olsa belə bir